que les évêques, euh, c'est eux qui conduisent l'Église, qui sont les responsables de l'Église. Donc euh, est-ce que l'évêque est responsable euh, des actes de ses prêtres Alors, Évidemment, il n'y a pas de sujet personnel. Apezpikoek Elisa gidatzen dute, elizaren irresponsabilitatea dute. Beraz, irresponsable dira apezen egitateetaz, ez da irresponsabilitate pertsonalik, baina baute da irresponsabilitate judizial bat. Behartia gira onartzea badela irresponsabilitate bat, kulpabilitatea gabe. Ez baikira eh, erasotzailean lekuan, baina egesponsabiltate bat zaiten alda, izan delarik momentu batean, apez batzuen leku zaldatzeak edo isiltasun handiak. Baina ikuste uste, errealitate hortaz kanpo gira, 2000 amarkada astapenetik. Naiz eta ezten behar bat denetan ala. Apezpikoa ez da bere apezekin nagusi langile ahreman batean, irresponsabilitate zibil bat definitzen duena. Hal ere, ahremana antzekoa da eta iduriz, ziazek apezpikoen irresponsabilitate zibilaren gaia lantzekoa dela azpimarratzen du, eta horti goiti indemnizozio bati buruz berdela joan. Vizavi de prete fauteur, dans leur diocèse, et à ce moment-là, se mettre en marche vers une sorte d'indemnisation quand même.